ولی آنچه را از روی عمد میگویید مورد حساب قرار خواهد داد و خداوند غفور و رحیم النبی اولا أولى من انفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين پیامبر به مؤمنان از خودشان نیز سزادارتر است بستنان او مادرانشان هستند خویشاوندان بعضشان به بعض دیگرشان در حکم خدا نسبت به آن عید مؤمنان به مهاجرانی که به آنها عهد برادری بستهاند ترند. مگر اینکه به دوستان خود نیکویی کنید اینها در کتاب نوشته شده است وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا به خاطر بیاور هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و از همه آنها پیمان محکمی گرفتیم لیسأل الصادقین عن صدقهم وأعز للكافرین عذابا ألیما تا خدا از صدق را سعال کند و برای کافران عذاب دردناک آماده است يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون ای کسانی که ایمان آورده نعمت خدا را بر خودتان به یاد آورید در آن هنگام که لشکرهای عظیم به سراغ شما آمدند ولی ما باد به طوفان سختی بر آنها فرستادیم و لشکریانی که آنها را نمیدیدید و خداوند به آنچه انجام میدهید بینا. من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا بخاطر بیاورید زمانی را که آنها حسرت بالا و پایین شهر شما وارد شدند و زمانی را که چشمها از شدت وحشت خیره شده بود و جانها به لب رسیده بود و گمانهای گوناگون بدی به خدا می بردی در آنجا مؤمنان آزمایش شدند و تکان سختی خوردند وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا به خاطر بیاورید زمانی را که منافقان و آنها که در دلهایشان بیماری بود میگفتند خدا و پیامبرش جز وعدههای دروغین و ما ندادند و اذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا و نیز به خاطر بیاورید زمانی را که گروه که از آنها گفتند ای اهل یسر اینجا جای توسط شما نیست به خانه های خود باز کردید و گروهی از آنان از پیامبر اجازه بازگشت میخواستند و میگفتند خانه های ما بدون سرپرست است در حالی که بدون سرپرست نبود آنها فقط میخواستند از جنگ فرار کنند ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا آنها چنان بودند که اگر دشمنان از اطراف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 در میان اعراب باگرشین پراگنده و پنهان شوند و از اخبار شما جویا گردند و اگر در میان شما باشند جز کمی پیکار نمی کنند لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود برای آنها که امید بر رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد میکنند ولما رأى الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هنگامی که مؤمنان لشکر احزاب را دیدند گفتند این همان است که خدا و رسولش به ما وعده فرمودند و خدا و رسولش راست گفتند و این موضوع جوز بر ایمان و تسلیم آنها چیزی نیفزود من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند بعضی پیمان خود را به آخر بردند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما هدف این است صادقا صادقان را بخاطر صدقشان پاداش دهد و منافقان را هرگاه بخواهد عذاب کند یا اگر توبه کنند توبه آنها را بپذیرد چرا که بیگمان خداوند غفور و رحیم است ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال كان الله قويا خدا احزاب کافر را با دل مملو از خشم باز گرداند بی نتیجه از کار خود گرفته باشد و خداوند در این میدان مؤمنان را از جنگ دنیا ساخت و خدا قوی و شکر ناپذیر است وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياطيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا خداوند گروهی از اهل کتاب را که از مشرکان عرب حمایت کردند از قلعه های محکمشان تازیم کشید و در دلهای آنها روح افکند گروهی را به قتل میرساندید و گروهی را اسیر میکردید وأورثكم و وديارهم و وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا و زمینها و خانههایشان را در اختیار شما گذاشت و همچنین زمینی را که هرگز در آن گام ننهاده بودی و خداوند بر هر چیزی قادر است يا أيها النبي قل لأزواجك إن کنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أردنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ای پیامبر به همسرانت بگو اگر شما زندگی دنیا و طرف و برق آن را میخواهید بیایید حجه به شما دهم و شما را به طرف نیکویی رها سازم وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما و اگر شما خدا و پیامبرش و فرای آخرت را طالب هستید بیگمان خداوند برای نیکوکاران شما پاداش عظیم آماده ساخته است يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ای همسران پیامبر هر کدام از شما گناه آشکار و فاحش مرتکب شود عذاب او دو چندان خواهد بود و این برای خدا آسان است ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعترنا لها رزقا كريما و هر کس از شما برای خدا و پیامبرش خضوع کند و عمل صالح انجام دهد پاداش او را تو چندان خواهیم ساخت و روزی پرارزشی برای او فراهم ساخته ایم يا نساء النبي لستن احد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ای همسران پیامبر شما همچون یکی از زنان معمولی نیستید اگر تقوا پیشه کنید این به گونه هوسانگیز سخن نگویید که بیمار دلان در شما طمع کنند سخن سخن شایسته بگویید وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة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 كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا هیچ مرد و زن با ایمان حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند اختیاری از خود داشته باشد و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند به گمراهی آشکاری گرفتار شده است تقول للذي انعم الله عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا به خاطر بیاور زمانی را که به کسی که خداوند به او نعمت داده بود و تو نیز به او نعمت داده بودی میگفتی همسرت را نگاه دار و از خدا بپردی و پیوسته این امر را تکرار مینمودی و تو در دل چیزی را پنهان می که خداوند آن را آشکار می کند و از مردم می در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی هنگامی که زید از همسرش جدا شد ما او را به همسری تو درآوردیم تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانده های آنها هنگامی که از آنان طلاق گیرند نباشد و فرمان خدا انجام شدنی ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنت الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا هیچ گونه جرمی بر پیامبر در آنچه خدا بر او واجب کرده است نیست این سنت الهی در مورد کسانی که پیش از این بوده اند نیز جاری بوده است و فرمان خدا روی حساب و برنامه دقیقی است الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا پیامبران پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالت های الهی میکردند تنها از او می ترسیدند و از هیچ کس جز خدا واهمه نداشتند و همین بس که خداوند حسابگر و فاداش دهنده اعمال آنها ما محمد محمد صدر هیچ یک از مردان شما نبود ولی رسول خدا و خاتم و آخرین پیامبران است و خداوند به هر چیز آگاه یا أيها الذين آمنوا الله ذكرا كثيرا وسبحوه و هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را بسیار یاد کنید و صبح شام او را تسبیح او کسی که بر شما درود و رحمت میفرستد و فرشتگان او برای شما تقاضای رحمت میکنند تا شما را از ظلمات به سوی نور رهنمون کردند. او نسبت به مؤمنان مهربان است تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما تحیت آنان در روزی که او را دیدار میکنم سلام است و برای آنها پاداش ارزشی فراهم ساخته است یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا ای پیامبر ما تو را به عنوان گواه فرستادیم و بشارت دهنده و انصار کننده وداعيا الی الله باذنه وسراجا منیرا و تو را دعوت کننده به سوی الله به فرمان او قرار دادی و چراغ روشنی بخش وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا و مؤمنان را بشارت ده که برای آنها از سوی خدا فضل و پاداش بزرگی ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا و از کافران و منافقان اطاعت مکن و به آزارهای آنها اعتنا من و ما به خدا توکل کن و همین بس که خدا حامی و مدافعی تو باشد یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتزونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که زنان با ایمان را ازدواج کردید و قبل از بستر شدن طلاق دادید عده برای شما بر آنها نیست که بخواهید حساب آن را نگاه دارید آنها را با حدیه مناسب بهرهمند سازید و به طرز شایسته آنها را رها کنید يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك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 و نیز آنانی را که مالکشان شده ای از آنچه خدا برای تو به غنیمت داده است و نیز دختران کاکای تو را و دختران امههای تو را و دختران ماماهای تو را و دختران خاله تو را که از مکه با تو هجرت کردند و نیز زن مسلمانی را اگر خود را به پیامبر ببخشد و باز در صورتی که پیامبر بخواهد او را نکاح کند همه اینها را به تو حلال کردی این خاص برای توست نه برای همه مسلمانان بیگمان آنچه را برایشان در مورد زنانشان و اسیرانی که مالک ایشان هستند مقرر کردیم میدانیم تا برای تو مشکلی نباشد و خداوند آمرزنده و مهربان است ترجی من تشاء منهن و تقوی من تشاء ارتضيت ممن عزلت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 أزواجه من بعده أبدا إن كان عند الله عظيما ای کسانی که ایمان آورده در های پیامبر داخل نشوید مگر به شما اجازه برای صرف قضا داده شود در انتظار وقت غذا ننشینید اما هنگامی که دعوت شدید داخل شوید و وقتی غذا خوردید پراکنده شوید و بعد از صرف غذا به بحث و صحبت ننشینید این عمل پیامبر را ناراحت میکرد ولی او از شما می میکند اما خداوند از بیان حق شهر ندارد به هنگامی که چیزی از وسایل زندگی به عنوان آریت از همسران پیامبر میخواهید از پشت پرده بخواهید این کار دلهای شما و آنها را پاکتر میدارد و شما ندارید رسول خدا را آزاد دهید و نه هرگز همسران او را بعد او به همسری خود درآورید که این کار نفس خدا عظیم است إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما اگر چیزی را آشکار کنید یا پنهان دارید خداوند از همه چیزها آگاه لا جناح علیهن فی آبائهن ولا الله كان على كل شيء بر همسران پیامبر گناهی نیست که با پدران و فرزندان و برادران و فرزندان برادران و فرزندان خواهران خود و زنان مسلمان و بردگان خیش بدون حجاب و پرده تماس بگیرند و تقوای الهی را پیشه کنید که بیگمان خداوند بر هر چیزی آگاه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بیگمان خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود میفرستند ای کسانی که ایمان آورده بر او درود فرستید و سلام گوگید و تسلیم فرمانش باشی ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهینا آنها که خدا و پیامبرش را ایزا می کنند خداوند آنها را از رحمت خود در دنیا و آخرت دور می سازند.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 ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا اگر منافقین و آنها که در دلهایشان بیماری و همچنین آنها که اخبار دروغ و شایعات بی در مدینه پخش می دست از کار خود بر ندارند تو را بر ضد آنان می شورانیم سپس جز مدت کوتاهی نمیتوانند در کنار تو در این شهر بمانند ملعونین اینما تصفو اخذو و تقتیلا و از همه جا می شوند و هر جا یافته شوند گرفته خواهند شد و به قتل خواهند رسید سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا إِن سنت خداوند در اقوام پیشین است و برای سنت الهی هیچ گونه تغییری نخواهی یافت الناس عن الساعه قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا مردم از تو درباره قیامت سوال میکنند بگو علم آن تنها نفس خداست و چه میدانی شاید قیامت نزدیک باشد إن الله لعن الكافرین و لهم سعیرا خداوند کافران را لعن کرده و برای آنها آتش سوزاننده آماده نموده است خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا همواره در آن تا ابد خواهند ماند با ولی و کیاوری نخواهند کیا یوم تقلب فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول. در آن روز که صورتهای آنها در آتش دگرگون خواهد شد میگویند ای کاش خدا و پیامبر را اطاعت کرده بودیم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا پروردگارا ما از رؤسا و بزرگان خود اطاعت کردیم و ما را گمراه ساختند ربنا والعنهم لعنا كبيرا پروردگارا آنها را از عذاب تو چندان ده و آنها را لعن بزرگی فرما یا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان الله ای کسانی که ایمان آورده اید همانند کسانی نباشید که موسی را آزاد دادند و خداوند او را از آنچه در حق او گفتند مبرا ساخت و او نزد خداوند آبرومند بود یا ایها الذین اتقوا الله قولا سدیدا ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بپرهیزید و سخن حق و درست بگویید یصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تا خدا اعمال شما را اصلاح کند و گناهانتان را بیامرزد و هر کس اطاعت خدا و رسولش کند بر استگاوی و پیروزی عظیمی نایل شده است إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها داشتیم. آنها از حمل آن عبا کردند و از آن حراس داشتند اما انسان آن را بر دوش کشید او بسیار ظالم و جاهل بود ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله هدف این بود که مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را عذاب کند و خدا رحمت خود را بر مردان و زنان با ایمان بفرستد خداوند همواره غفور و رحیم است